upućen, na koga ostaju u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đela Đelalu i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji lao poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazuje svoje plemenitoj knjizo vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio na ovom bareć mjestu. Da nastavimo govoriti o njegovim veličanstvenim e, lijepim imenima kojima se on Tebareke wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi. Večeras, draga braća, nakon Allahu dželaluhu imena El Muhid, govorit ćemo o dva veličanstvena Allahu subhanahu wa ta'ala imena. En Nasir i En Nasir u prijevodu značenja imena pomagač ili onaj koji daje, koji daje pobjedu, onaj koji daje pobjedu. Ova dva veličanstvena imena također, znači prije svega en nasir, nije navedeno niti u jednom od ova tri poznata rivajta koja smo mi dosta spominjali, znači trojice učenjaka ili ravija koji su pokušali da sakupi Allahova lijepa imena. Znači smatrajući da pokušaju sakupiti 99 Allahova lijepih imena koja ili koje se spominju, odnosno koja se spominju u hadisu poslanika sallahu alihi vseleme, da kaže poslanik sallahu vseleme inna lillahi atam wa ismen. Zaista džela dželalu ima 99, 99 imena. Pa su znači pokušali tih 99 imena da navedu znači iz Kur'ana, iz Kur'ana. En Nasir, ovo Allahu u ime, znači drugi koji su pokušali također da pobroje Allahova lijepa imena, ili da dokuće ta lijepa imena u smislu kojima su on Tebare Kvetala opisao, poput imenu Vazira, smatra i ubraja ovo, znači ime, en jedno od Allahu i Tebare Kvetala lijepih, lijepih imena. Također imam Beheki koji je također napisao knjigu Allahu i imena, smatra i ubraja ovo Allahu Tebare Kvetala ime od Allahu i lijepih, lijepih imena. Ibn Munde, također znači jedan veliki učenjaka, veliki učenjaka koji je pokušao sakupiti Allahova lijepa imena, e, ubraja, ubraja ovo Allahova tebareke ime en nasir od Allahovi lijepih, lijepih imena. S tim dok en nasir e, ne spominje znači veli ibn Muslim niti Abdul Melik u Soni Vajta, ali spominje Abdulaziz, Abdulaziz ibn Esanani. On znači navodi i spominje ovo Allahovo te bareke ime, jedno od, od i lijepih imena, E, zatim mnogi drugi učinjaci, Ibn Hajar Skalani, Šebno Samin e, i prije njih, znači mnogi drugi koji, koji su pisali na ovu temu i koji su pokušali pobrojati Allaha Tebare Kvetala lijepa, lijepa imena. Kazali smo da u jeziku znači nasir. Nasir, pomagač. I onaj koji, koji, daje, koji daje pomoć. E, Raga jedan od poznat jezičar arapskog jezika, je kazao da ima značaj nusre, a to je pomoć. Pomoć. Vidjet ćemo znači, značenja koja su kazali učenjaci kada se odnose Laha Tebare Kvetala, e, kada se odnose Laha Subhanu Vatala, koliko, koliko su ta velika značenja. Zato, draga braćo i cijene sestre, da mi smo danas u ovom vaktu jako potrebni svatanje e, i razumijevanja ovog veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena ili ovih imena, znači i Nasir i En Nasir. Zbog čega? Zbog toga što živimo u vremenu u kojem su musmani potlačeni, u, gdje su se mnogi, znači svi, kako je poslanik sallallahu alihi wasallam nagovijestio u mnogim svojim hadisima, da će se umeti E, ummeti ili narodi okomiti oko oko ummeta poslanika i salatu wasalam ovdje kada kažemo ummeti mislimo na one koji nisu vjernici a na ummet jer su svi mi ummeti mi i vjernici ne vjer, međutim ummet se dijeli na one koji su odazvali Allah dželle se odazvali se pozivu poslanika i oni koji se nisu odazvali tako da oni koji se nisu odazvali svi će se ovdje okomiti i okupiti u znači objediniti sjediniti u smislu borbi protiv muslimana, e, udariti znači sa svih strana muslimani. Mi smo svjedoci današnjeg vremena kada su mnogi znači e, uspjeli svoje cijev prema, prema muslimanima. Ne mora biti znači samo cijev po pitanju znači naoružanja, mogu biti jezici, mogu znači biti pisana djela, sve znači što se odnosi u borbi protiv, protiv muslimana i njihovih, odnosno sebenika islama. Tako da je jako bitno da vidimo znači kome Allah vala obećava pomoć, koga će Allah dželešanu pomoći, e, kakva su ta značenja, odnosno šta se proizilazi od plodova spoznaje veličanstveni Allahovi Tebare Kvetala imena En Nasir i En Nasir. Kako bi bar olakšali sekundu, sekundu našeg sadašnjeg života i u nadi velikoj da će Allah žele ove plodove spoznaje ovih veličanstvenih imena, posebno imena Nasir Nasir, spustiti na umet poslanika sallallahu alihi vseleme u današnjem, u današnjem vremenu. Koliko se puta spominju ova veličanstvena imena u Allahu te bareke ve taala odnosno u Kur'anu. Prije svega en, eh, Nasir se spominje samo jedan put i to u obliku u obliku množine. Allah Đelešanu kaže u suri Ali Imran 150. ajetu i vidjet ćemo što je kazao imam e, Taberi kada pojašnjava e, značenje ovog Allahovog te bareke imena. Allah što kaže Belillahu mevulakum u istinu jedini vaš zaštitnik je Allah dželle Zatim kaže nakon toga vahuva huwa nasirin. I on je u najbolji, najbolji pomagač. Najbolji pomagač. Ovo je došlo znači u množini A, iz toga se znači uzima kao jedno od Allahu i Tebareke Vetala lijepih imena en Nasir. Dok uh, Allahu Tebareke Vetala ime en Nasir se spominje na četiri mjesta, na četiri mjesta u Kur'anu. Prije svega znači Allah Đelešanu kaže u suri El-Enfal u 40. ajetu وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ A kada, ili kada ono lijeđa okrenu, ili kada se okrenu od istine, znajte da je uistinu jedini vaš istinski zaštitnik Allah te bareke ve taala. Allah dželevala je naš pravi, zaista znači pravi istinski zaštitnik. Zatim kaže Allah dželešanuhu ni'mal maula wa ni'man nasir. Pa divan li on zaštitnik i divan je on pomagač. Allah te bareke ve Zato učenjaci kažu da je ovaj ajet odnosno kada se kaže ni'mal maula da je on zaista divan zaštitnik, divan pomagač, da su ajeti, ili ovaj ajet ukazuje da ovim e, obraćanjem Allahu te bareke pohvaljujemo Allaha te bareke te bareke Allah subhanahu wa taala voli voli znači da se da se hvali da se da se voliča i koliko god kako kažu učinjaci, koliko god da iskazujemo pohvalu prema Allahu te barek da ga veličamo, da ga spominjemo, nećemo pretjerati u tome. Dok kada pokušamo hvaliti nekoga od ljudi ostvarenja, znači možemo prijeći granice i zapasti ono što je zabranjeno, što je zabranjeno. Dok popitaj Allaha te barek i dan i noć, da ga slaviš, da ga veličaš, da ga pohvaljuješ njegovim lijepim imenima, onako kako se on Tebare Kvetala opisao u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alijih vseleme, nikada, nikada znači nećemo pretjerati u tome. Zatim u sure Nisa u 45. majetu Allah Đelešanu kaže Wallahu a'lemu bi'adaikum i uistinu Allah Đelevala dobro poznaje vaše, vaše neprijatelje. Zatim nakon toga Allah Đelšanu kaže وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا i uistinu je Allah Đelešanu vam dovoljan kao zaštitnik i uistinu je on dovoljan kao onaj koji vas štiti, koji vas pomaže, kao pomagač. Allah te bareke vetala. Što? Pogledajte, kada, e, svat, kada pokušamo razumjeti ajet, Allah Đelešanu pozna naše neprijatelje. Ko su? Znači, mi ne znamo, mi možda znamo neki. Njih postoji jako, znači, puno i mnogo. Međutim, Allah Đelešanu kaže, on vam je dovoljan i kao zaštitnik i kao pomagač. Ako se mi uistinu oslonimo i e, na Allah te bare kvetala koga spoznamo istinskom spoznanju što ćemo vidjeti znači iz nastavka iz nastavka predavanja. Zatim Allah Đelšan kaže u suri Hadž u 75. ajetu وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ هُوَ I na Allaha Đelalu se oslonite jer je On uistinu vaš zaštitnik. Vaš zaštitnik. Mevlakum. Može biti i gospodar, može biti zaštitnik. Mi smo ova ime i prijasli smo. Maulakum. Zatim kaže nakon toga fa ni'mal maula wa ni'mal nasir poput ajta koje smo prije toga naveli, a uistinu on divan zaštitnik i divan je pomagač. Allah Đelešanu, znači u ovom ajetu usmjerava umet poslanika i salatu da se isključivo oslanjaju na, na njega te bareke ve ta'ala, jer njemu apsolutno pripada to, to pravo, jer je on naš zaštitnik i naš, i naš pomagač. Zatim kaže Allah Đelešanu u suri Furkan i ovaj ajet, ajet je jako, znači, interesantan, jako bitan da se razumije. Allah Đelešanu kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّن عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ I uistinu smo mi svakom vjerovjesniku, svakom poslaniku učinili da mu, odnosno da ne valjalci ili oni koji su pokvarenjaci, uistinu budu njihovi neprijatelji. Pogledajte. Za svakog poslanika. Najgori u umetu su bili oni koji su se suprotstavili poslaniku ili poslanicima i prije, prije poslanika Muhameda alihi salatu wasalam. Ali Allah Đelešan nakon toga kaže وَكَفَا بِرَبِّكَ حَادِيًا وَنَسِيرًا A dovoljan ti je tvoj gospodar kao upućivač i pomagač. Allah Đelešan ukazuje poslaniku alihi salatu wasalam i oni koji su bili prije tebe, od vjerovjesnika, poslanika, nailazili su na poteškoće. Narod odbacivo, pretjerivo, jel, svaša su radili poslanicima prije poslanika, ali islatu wasalam. Bili su neprijatelji prema davi sa kojim, sa kojim su dolazili. Također će šiti i naići na sve to na što su oni naišli. Međutim, odma nakon toga Allah Đelešanu kazuje poslaniku sallahu alihi wasallam kefa Dovoljan ti je tvoj gospodar. Kao šta? Kao hadijen, kao upućivač i pomagač. Šta znači upućivač i pomagač u ovom Koliko god ti neprijatelji pokušali da spriječete od dostavljanju Allahove te bare kvetala vjere, nije će uspjeti. Jer je Allah hadi, el hadi, onaj koji upućuje, između njega i njega upute ne može se niko spriječiti. Allah kada odredi nešto, kada on, tabarek i tala, odredi ko će biti upućen, koga će nadahnuti za uputu, niko ne može tu uputu spriječiti. Što znači da će ljudi pokušavati da odreće od pravoga puta. Ali on, te i dovoljan koji upućuje i on je dovoljan tebi kao pomagač. Ako kreneš u stazom, i ustraješ na tom putu, znaj da će on biti uvijek na tvojoj strani. Njegovom voljom se upućuje, on koga hoće, on toga up, e, takvog uputi, koga neće, ostavi ga u zabludi. Ali isto tako ti kada budeš išao tim putem, naićeš na poteškoće i nedaće i probleme, on je subhanahu wa ta'ala taj koji će ti biti zaštitnik, koji će biti tvoj čuvar, koji će te paziti i čuvati na tom putu. Tako da se onaj koji poziva ka Allahu ne treba, ne treba brinuti, uvijek će biti na istini i uvijek će biti potpomognuta. Mi ćemo vidjeti da je osoba potpomognuta makar presela na takvom putu. Razumijete? Makar bila ubijena, ona je ta koja je uspjela. Vidjet ćemo znači, iz koji proizlazi iz ovih Allahovi Tebare Kvetala članstvenih imena. Što znači da ti kao čovjek, kao insan, kao vjernik nikada ne smiješ da staneš, da povučeš ručnu u svojoj davi, u pozivanju, da kažeš sad nije vrijeme, sad ne mogu. Uvijek je vrijeme, uvijek možeš, jer te poslanik Salam uči svojom praksom svojom praksom da je prolazio kroz mnoge etape, etape kada je bilo i blagostanje, ali prije blagostanja su bile velike poteškoće i nedaće koje su bile, znači zadesle poslanika, ali Slatu vaselam i njegove sedmenike. Tek nakon svega toga što su osaborali, što su prošli Allah Đelešanu je jedan period blagostanja u kojem su živjeli ashabi poslanika sallallahu alihi wasallam. Ibn Đarir, rahmetullah alihi, kaže po pitanju značenja Allahovi Tebare Kvetala imena En Nasir, En Nasir u komentaru Kur'anskog ajeta Belillahu meulakum. To jest da shvatiš i da znaš da je istinski i pravi zaštitnik tvoj uzvišeni gospodar Tebare Kvetala. Zatim kaže nakon toga Lahuva hajru nasirin i on je taj koji je zaista pravi pomagač koji će te naj, naj, na najbolji način pomoći. Niko ti ne može pružiti pomoć kao što će ti pružiti pomoć tvoj gospodar uzvišenje late bareke vetala. Zatim kaže jednu stvar, kaže nisu to niti jevreji niti kršćani. Pogledajte, znači koliko su danas muslimani udaljeni da late te bareke vetala vjeruje da uvijek traže pomoć od koga? Od njih. A Allah Đelešanu kazuje ko je taj koji istinski može pomoći. Koji će ti pomoći, koji ti je uvijek tu blizu, samo ako si ti svjestan Allaha te bareke vetala i njegove upute, odnosno suneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Kaj nisu to niti jevreji, niti kršćani kojima vi pribjegavate. Kad je ovaj uh, eh, Džarir, rahmetullah govorio? Davno. Zatim kaže nakon toga, ne, već je uzvišeni Allah te bareke vetala vaš istinski zaštitnik i onaj koji će vas štiti i pomagati, pomagač. Ne postoji neko pored Allaha te bareke da posjeduje takve, takve osobine. Zato kaže na njega se oslanjajte. Ako ste ga shvatili i razumjeli u smislu značenja što ukazuju Allaha te bareke lijepa imena, ako ste spoznali Allaha te bareke na njega se oslanjajte. Ako niste, što znači ako ti majkate i oslan za Allaha te barek ti ćeš tražiti na stvorenje da se oslanjaš u svojim stvarima svakodnevnim problemima, nedaćama, uvijek na stvorenja. Ne, ne vraća se na onoga koji je stvoritelj stvorenja, nego si znači zaboravan, nehajan si prema tome i nisi spoznao Allah bare barek i njegovu, i njegovu veličinu. Zatim kaže od njega tražite pomoć. Na njega se oslanjajte i od njega tražite pomoć, a ne od onih koji će vas na puticu odvesti i koji stalno, kaže, u svakom smislu spletkare prema, prema kosti, ne prijeti prije svega znači jevreji i krša, niti jedni, niti drugi neće biti zadovoljni sama, sve dok ne budemo poput, poput njih. Ma koliko oni ljepšavali svoj govor kada se obraćaju nama. Zatim Halim i Rahmetullah Ali kaže En Nasir ima značaj pravi razlik između Nasir i Nasir. Nasir je onaj koji olakšava ti pobjedu. Allah džela dželalu ti olakšava pobjedu. A en Nasir želi ukazati da rob čvrsto vjeruje u svome srcu. Da je on te bare kevetala takav gospodar koji nikada neće ostaviti svoga, koga, evliju, Nikada ga neće napustiti, nikada ga neće ostati na cjedlu. Uvijek će biti uz njega, uvijek će ga pomoći. To je kao razga između nasir i nasir. Što znači da uzviši Allah te bare pomaže isključivo, isključivo vjernike. I on je na strani, i on je na strani vjernika važno da nekada vidimo i primjećujemo da revijenici pobjede muslimane. Tako. Da li se u tom slučaju može kazati da je Allah Đelešanuhu pomogao njih protiv vjernika? Ne i to ćemo vidjeti znači iz nastavka predavanja. As-spahani Rahmetullah Ali kaže en nasir i en nasir onaj koji pomaže vjernike. Znači uvijek je na strani vjernika. Allah te bareke vetala. Allah voli vjernike, ne voli nevjernike. Allah voli vjernike, ne voli nevjernike. Znači on je taj koji pomaže, pomaže vjernike. Zatim kaže protiv njihovih neprijatelja. Neprijatelj ima više vrsta, ima vidljivi i nevidljivi. Otvoren neprijatelj, znači onaj koji se negdje tamo prikriva, skriveni neprijatelj. Imamo znači neprijatelje u sjedbenicima i blisa, džina, šeitana, a imamo također znači neprijatelje u onima koji su u ljudskom liku, ali su poput džina, i šeitana i blisa. Znači vidljivi i nevidljivi. Od svih njih Allah te barek letala štiti i čuva, čuva vjernike. Zatim kaže nakon toga on je taj koji će njihove korake postojanim učiniti. Sledbitu Allahu ladina amenu. Allah žele želaluhu u učvrstiti tvoje korake. on je taj koji će učvrsti u borbi protiv neprijatelja. U svakoj situaciji, kada se god sukobi s njima, Allah će te pomoći, Allah će tvoje korake učiniti stabilnim, čvrstim. Odnosno, to su sve plodovi spoznaje ili e, značenja koja proizilazi iz Allaho te bareke ve imena en nasir. Zatim kaže on te bareke ve Pogledajte ovaj plod. Odnosno šta proizilazi iz Allaho te bareke imena en nasir. On te bareke ve ulijeva strah u srca vaših neprijatelja. Da li se neprijatelji Islama boje oni koji su hafifni svojoj vjeri? Ne boje se takvi. Ali istinskog vijenika, pravoga vijenika se plaše i boje. Nešto Islam uči tome, da ti budeš strah i trepet prema nekom, da neko to osjeća. Ne, nego neprijatelj, neko i mrzi vjeru, mrzi sljedbenike vjere, želi da se bori, znači, protiv vjere. U takvom srcu će biti, znači, ulče se strah od strane Laha te bareke od strane vjernika. Pa vidite znači koliko razdaljna, koliko je daleko, oni se plaše. Zato što kaže poslanik Allahu alijih seleme nusirtu bi ru'bi nasirete šehrin. potpomognu sam strahom protiv svoga neprijatelja na rastojanju od jednog mjeseca hoda. Mjesec hoda znači. Koliko može prijeći, koliko je naš hađija prešao znači koliko je putovao. Na mjesec dana hoda, potpomognut je musliman protiv neprijatelja tako što Allah džele dželalu ulijeva strah u njihova, njihova srca. Tako da vidimo i ovo značenje da je ispravno značenje. Šta su plodovi spoznaje ovih veličanstvenih Allahovi te bareke vetala imena? Prije svega uzvišeni Allah džela je istinski naš pomagač. On je taj koji daje pobjedu vjernicima. On je taj koji je na strani vjernika. I on je taj koji će uvijek pomoći, pomoći vjernike. I vjernik u svakom pogledu će osjeti pobjedu. Međutim, pojeta je u tome što danas kada kažeš nasr i pobjeda, mi je u pravom smislu tom, znači ne shvatamo i ne razumijemo pravo značenje te riječi. Mi samo mislimo kada muslimani pobjede, jel, kad dođu mašu tamo zastama, sabljama tada su pobjedili. Musliman pravi iskreni vjernik u svakom pogledu je uspio i pobjednik i kada ga zadesi dobro i kada ga zadesi i kada ga zadesi zlo. Tako da ćemo vidjeti da ova večerašnja dva imena nadopunjavaju ili upotpunjavaju Allahove te bareke vetala ime El Muhit. I znači prošlog predavanja koje smo, koje smo znači ovdje pojašnjavali. Allah Đelešanu kaže u suri El Mu'min u 51. ajetu Inna lenunsuru rusulena والذين amenu fil hayati dunija وَيَوْمَ يَكُومُ الْأَشْهَادِ i istinu ćemo mi, inna Allah Đeleželanu, znači ovdje potvrdno govori, ćemo pomoći i dati pobjedu našim poslanicima. Vrladine amenu. I svima onima koji budu vjerovali. Što znači da Allah Đelešanu iz ovog imena en nasir, en nasir proizilazi iz poznanja da Allah Đelešanu će pomoći i vjerovjesnike i vjernike, odnosno njihove iskrene sredbenike god bude na stazi i putu vjerovjesnika i poslanika, Allah će tako pomoći. Jer Allah tako e, obećava na Dunjaluku, na ovome svijetu i dana kada budu proživjeni jeuma je kum, kada budu ustali ko? El kaže Allah Đelešanu, svjedoci koji će doći na sudnjen dan I toga dana i na ahiretu i na dunjaluku Allah kaže da će pomoći vjernike. Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin. Allah kaže, naša obaveza Naše pravo je da pomognemo vjernike, da budemo stran vjernika, da im damo, da im damo znači pobjedu. Inna Allahe yudafiju anil ladina amenu. I Allah uvijek štiti vjernike. Judafija, ovdje ima znači kada god neko krene znači prema tebi, Allah Đelešanu će te štititi. Te spletke će znači odbaciti od tebe. Ali koga? Iskrenog vjernika. Onaj koji bude, znači, upotpunio taj iman, koji zaista bude od iskrenih vjernika, svjestan Allaha Tebara i Kvetala, svjestan njegovog prava, tako će Allah štititi i pomoći i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zatim, Imam Birahme Rahmetullah Ali kaže, obaveza i na svakom pojedincu, svakom, znači, šerijaskom obvezniku, da svati i da zna i ne samo da zna, nego da bude ubijeđen da je Allah Đelešanu njegov, njegov istinski pomagač. Moraš biti ubijeđen. Možeš ti čitati, možeš ti slušati i Kur'an znači pročitati i vidjeti mnoge poruke u Kur'anu. Znači, moraš biti ubijeđen, mora biti jekin u tvom srcu da je Allah Đelaluhu tvoj istinski pomagač. Ti drugog nemaš pomagača osim Allah te bareke, te bareke vetala i da znaš da niko drugi ne daje pobjedu osim on te bareke Allah Đelešanu kaže A ako vas Allah potpomogne, nema toga ko će vas poraziti. Nema toga ko će vas pobijediti. A pogledajte ako vas Allah pomogne. Što znači da Allah Đelešanu će nekada dati vjerniku pomoć, ali će nekada ta pomoć izostati. I kada pomoć izostane od strane vjernika, trebaš da se vratiš. Da vidiš šta si tu uradio, zbog čega je izostala pobjeda. Jer postoji uzroc. I na dan Uhuda, kaže Ibn Kesir Rahmetullah Ali kada pojašnje kaže u prvim trenucima, znači u prvim satima borbe je bila očita pobjeda na strani vjernika, je tako? Međutim, kako je borba nastala na kraju, se sve preokrenulo. Pobjedili su mušice muslimani izgubili. Zbog čega? Allah Đelšanu kaže da će pomoći vjernike. Vakane haqqan alejna, nasru mu'minin. I naša je obaveza pravo pomoći vjernike. Ko je bio poslanik alaih sallatu sam? Pa vođa vjernika svi. Najodabrani, najbolji vjernik. Međutim, nešto se je desilo. Nešto se je desilo što je prouzrokovalo da se izmijeni. Čak kaže Ibn Kesir Rahmetullah Ali, i oni tako što su obušao narod poslanika, ko strijelci kada nisu poslušali narod poslanika, kaže poslanik, ako vidi da smo povijedili, nemojte se micati. Ako vidi da smo izgubili, opet se nemojte micati, ostanite na tom mjestu. No nisu, znači poslušali poslanika, nisu izvršili njegovu narodu. narodu. Tako su zaslužili kaznu. Pa kaže a zbog Allahove milosti prema vjernicima. Zato što Allah voli, kaže vjernike, nije ih kaznio. Nije kaznio. Ali je učinio da izgube kako bi i dan danas učenjaci dolazili, pričali, prepričavali, da ono zbog čega su izgubili samo jedna nepokornost, poslušnost prema poslanika, ali je slatu wasalam. A da su bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku, pobjeda je bila tu. Jer Allah šan će pomoći. Međutim, kada ćete pomoći Allah te bareke vetala, kad ti upotpuniš sve ono što Allah traži od tebe i koliko god su mogućnosti, znači, da se vratiš Allah te barek tada se prepustiš, da sjediš Allaha i njegovog poslanika, ali islatu wasalam, tada sjedi pobjeda. Znači, koliko budeš dalek, daleko od toga, koliko budeš daleko od pokornosti Allah te tada, izvršavanje dobrih dijela, koliko budeš daleko od suneta poslanika sallallahu alihi wasallam, toliko će izostajati pobjeda, odnosno pomoć koju Allah Đelešanu pruža, pruža svojim, svojim vjernicima. Zatim druga, drugi plus poznaje Allahog te barek tala imena en nasir ili en nasir da Allah Đelešanuhu učvrsti pravoga vjernika, iskrenog vjernika na istini. Ogleda se znači u tome da Allah Đelešanuhu učini postojanim. Ono što danas se dostaje nama isti kame. Mnogi danas znači e, krenu staza suneta poslanika alaih slatu wasalam, vrati se vjeri, ali nakon kratkog perioda, jel, počnu stagnirati i na kraju ostave sve ili vrlo malo znači imaju kod sebe kod se pokornosti prema uzvišnjama Allahu te Kvetala i sljeđenju suneta poslanika Ali salatu vesselam. Allah Đelešana obećava da će učvrstiti vjernike, prave istinske vjernike. I to je jedan vid pomoći Allaha te Kvetala koju koju znači, e, koja proizilazi, odnosno spoznaja koja proizilazi iz ovih imena, da će, da će ta učvrstiti, učiniti poslije. Kada, kada zaista budeš pravi istinski vjernik, Allah Đelešan će ti olakšati da ustraješ, da budeš na pravom putu, onako kako on te barek vetala traži od tebe. I ne samo na Dunjaluku, nego će te učvrsti na Ahiretu, a na Ahiretu se odnosi kada budeš u kaboru, kada budeš pitan od strane Meleka, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera, ko je tvoj poslanik. Danas i malo dijete i starac svi mogu kazati da je njegova vjera jel e, islam, da je gospodar Allah dželaluhu i da je poslanik Muhammed A.S. Međutim, u kaburu neće moći svi tako lako izgovoriti te riječi. Nego zaista pravi istinski vjernici koji su živjeli na dunjaluku onako kako je Allah Đelešanu tražio, tražio od njih nema poigravanja. Nekad ti možeš stagnirati, možeš popust, ima teuba, ima nešto se vraća Allah te barek Ali da ostaviš u potpunosti i da te u takvom stanju zadesi smrt, pa kad predstaviš drugi počeo pri, bio je dobar, kaže. Bio je dobar, radio je to, radio je. Međutim, Allah Đelešanu zna ko je dobar, a ko nije. Allah Đelešanu kaže وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ sabit. Allah Đelešanu će učvrsti one koji vjeruju postojanjom riječi, a to je na dunjaluku i na ahiretu. Fil hajati dunija, wa fil ahir. I na dunjaluku i na ahiretu. Allah će ti olakšati da tvoji koraci budu stabilni, da tvoji koraci budu čvrsti onoga trenutka kada Allah Đelešanu vidi u tebi hajr, vidi da ti želiš, ne da smatraš jes istina i nije. I hoću i neću. Danas ću možda mjesec dana, a nakon mjeseca ono dođe Ramazan pa kažu sad ću se pokajati dok je mjesec Ramazan idem u džamiju. Nakon mjeseca kada prođe ja se vrat svojim starim običajima. Razumijete? To je već laža te uba. Sam znaš da lažeš. Jel? A koga hoćeš prevariti? Ne možeš Allaha Đelešanu prevariti. Kad on zna. El Alim, El Samir, El Basir, El Habir o svemu obavješteni, sve čuje, sve vidi, sve zna, prsa šta kriju. Kad ga spoznaš kroz ova značenja savršenih njegovih imena, vidjet ćeš da to ne možeš tako činiti. Ne možeš se poigravati u vjeri. Nego moraš reći čvrstu odluku, da se vraćaš zaista Allahu te bareke vetala i da si odlučio krenuti stazom poslanika, miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, jer znaš, ubijeđen si da je Kur'an istina, o Kur'anu stoji, da oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, takve čeka, takve čeka dženevska ženevske predaje, odnosno od ženevske odaje kroz koje će baše teći, razumijete? Ne samo to i hurije i sve ono koga koji budu vjerovali. amenu amiru salihat koji budu radili, znači vjerovali i radili dobra djela. A dobra djela obuhvata sve ono što je Allah Đelešan naredio njegov poslanik sallallahu alihi wasallam što, su čini, što je činio, odnosno sve da se kloni svega onoga što je e, sallallahu alihi wasallam ukazao da se treba ostaviti po strani i ne smije, ne smije se znači činiti. Zatim Allah Đelešanu kaže in tansurullahe jansurukum wa yuthabbit I to, ovo je šart. Ako Allaha pomognete, i Allah će pomoći vas. Pogledajte što se proizilazi iz svega toga, iz ove pomoći Allahove te bare koje prema tebi. Da će tvoje korake čvrstim učiniti. Allah će te, znači, čvrstim poslovim učiniti na Dunjaluku. Kada Allah te bare koje pomogneš. Kako mi možemo pomoći Allah subhanahu wa ta'ala? Allah kaže za sebe da je on elogani, neovisno. Alhamid, i dostajem. Kad mu banet naš ne koristi, kad mu naša nepokornost ne šteti. Kako možemo Allaha pomoći, Subhanom? Pomoć je Allah te barek i to je ono što opet proizilazi za Allahu i lijepi imena en nasir, en nasir. Tako što ćeš obožavati Allaha te barek onako kako on traži od tebe. U smislu, a to tvoje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala obuhvata da izvršavaš njegove naredbe, da si pokoran isključivo Allahu te barek i poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. To se traži od tebe. I to je način kako ćeš osnažiti znači vjeru Allaha te i vetala, što ćeš ti kao sam, kao pojedina se popraviti. Ne da nastojiš popraviti druge, a sebe zapostavljaš. Kritikuješ druge, ne vidiš sebe. Sebe, znači kada popraviš ti si, osnaži Allahu te i vjeru. To je ono što se traži. Allah Đelešanu možemo pomoći tako što ćemo osnažiti njegovu vjeru. A osnažiti njegovu vjeru obuhvata da budeš pokuran ti kao pojedinac. Zatim da izvršava sve ono što Allah Đelešanu traži od tebe i njegov poslanik. Zatim da naređuješ na dobro i da odvraćaš od zla. Da naređuješ na dobro i odvraćaš od zla. Tako što ćeš popravljati drugi, ali kad popraviš sebe. A nisi popravio sebe, želiš kritikovati druge i druge uspiravati, to je znači malo teže, malo teže ide. Zatim sljedeći plod koji proizilazi iz te tebara kvetala imena ili spoznaje Lavog imena en nasir en nasir da Allah Đelešanuhu nekada vjernika može pomoći tako što će ga usmrtiti na istini. Znači Allah Đelešanuhu prije toga smo kazali te učini da budeš postojan, čvrst. Koliko god fitne dolazile, koliko god fitne prolazile ti su uvijek stabilan na pravom putu, svjestan. Jer imaš izdanje imaš iman, imaš tevekul, imaš jekinu Allaha te bareke I vjeruješ da je on taj koji pomaže vjernike. I Allah, Allah Đelešanu će to učiniti na pravom putu. Međutim, nekada se ova pobjeda odnosi ili ova pomoć od strane Allaha te bareke prema vijeniku tako što ti kao takav kakav jesi, kao vijenik preseliš na istini, na pravome putu. Budeš ubijen, budeš ubijen. Kako možemo nazvati ili kazati da je to pobjeda, ti preseliš nisi je vidio, nisi je osjetio, nisi je doživio. Iz primjera, znači, vjerovjesnika prije poslanika sallahu njih wasallam. Koliko je, znači, vjerovjesnika koji su bili židovi? Velik broj. Da li ćemo kazati da su oni izgubili, da nisu do, doživjeli pobjedu? Oni su doživjeli pobjedu. Šta, znači, šta je smisao riječi pobjed? Nasr. Jesu da budeš takav, odnosno da budeš onakav kakav Allah Đelešanu traži da budeš i da ustraješ na tome i da na tome preseliš To je pobjeda. Makar bio sam, makar bio pojedinac. Da budeš čvrst na pravome putu i da doživiš smrt. Zato što Ashab kada je preselio u trenucima kada su ga znači pogodili, kaže fustu bi rabili Kabe. Uspio sam tako mi gospodara Kabe. Ubijen, kaže, uspio je. Doživio je pobjedu. Pobjedio je neprijatelje. A je preselio ko šehid. Zašto? Zato što je preselio na istini. Boreći se za istinu. Koliko je danas boraca koji se bore za istinu, koji prezentiraju istinu i koji presele na tom putu. možda nisu vidjeli rezultate. Nisu vidjeli rezultate pobjede. Ali su svi oni uspjeli. I svi su kod Allaha te bare kvetala od onih kojima je pripisana velika pobjeda. Fauzul nazim. Velika znači pobjeda vidimo znači iz primjera vjerovjesnika, iz primjera ashaba i vidjet ćemo iz primjera prijašnjih prijašnjih naroda. Allah Đelešanu kada govori u suri Buruđ o onim vjernicima koji su ubijeni. Allah Đelešanu kaže <clears throat> Inna lazina amenu, odnosno prije toga Inna ladina fatanu mu'minine wal mu'minat Thumma lam je tubu I oni koji su mučili, kažnjavali, bili znači fitna za vjernike i vjernice a nakon toga se nisu pokajali. Subhana, pogledajte jedna druga fajda prije što kažemo ovu. Thumme lem je tubu. I nisu se nakon toga pokajali. Znači vi znate šta su sve radili vjernicima, ali opet vrata teube su bila otvorena. Vrata te teube su bila otvorena. Nakon toga se nisu pokajali, Allah što kaže Felehum azabu džehennem, volehum azabu harik. Zaista ih čeka džehennem, to će im biti kazna i vatra i vatra koja očekuje takve koji su na tom znači dijelu preselili. Nisu vratili Allahu Tebare ve I ovo je velika znači e, e, veliko upozorenje od strane Allaha Tebare ve svima onima koji se bore protiv vjernika, koji se bore protiv vjernica, koji uskačuju im prava, koji ne žele znači da Laha Tebare ve vjera dominira. Zatim nakon toga Allah što kaže: Inna ladina amanu wa amiru salihati lahum džennatin tajri min tahtiha A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čekaju ženevske baše kroz koje će rijeke teći. I Allah Đelšan opisuje sad njihovo stanje. Pa kaže kebir. I zaista je to velika pobjeda. Kome je se Allah obratio ovdje? Obratio se istim onim vjernicima koje su nevjernici, zalimi, zulumčari u tom vremenu sakupili i žive u vatru bacili i spalili. Razumijete? Opisuje ove prve da ih čeka džehennem zbog toga što su to činili vjernicima. A ove druge koji su znači, u tom trenutku preselili, ubijeni, njih opisuje da su doživjeli veliku pobjedu. Veliku pobjedu. Zbog čega? Zato što su ustrajali na pravom. Jer prije toga su imali opciju odrekni se ili ostane ustrajan. Ako se odrekneš, niko te neće dirati. A ako ustraješ na tome, ideš u vatru. Umireš na tom putu. Pa Allah pokazuje. I to je put. Znači, Šankiti, Rahmetullah, e, e, Šankiti, znači, Alim Šankiti koji je u Medini, da ga Allah poživi i sačuva, kaže da svaki onaj koji krene stazom poslanika sa Allahu alijih vasalam, najče na jezijete kao što je naišao i poslanika alijih vasalam. Razumijete? Težak je to i tegoban put kojim je išao poslanik alaih sallatu wasalam. Ne će problemi. Također i sedbenike poslanika alaih sallatu wasalam to isto očekuje. I pogledajte ovdje kakav je rezultat. Onaj koji ustraje na tome ima veliku pobjedu. Koji znači ustraje i preseli na tom putu. Malo, da li znači se desilo, poslanik alaih doživio pobjedu. U smislu, sama sura izađa i govori o tome. Poslanik je vidio velike skupine koje su došle i primile din, jel? I na kraju ga Allah šanu e, u dušu. Dok neki nisu, mnogi znači muslimani koji su došli nakon toga nisu, jer oni prvi muslimani koji su preselili, koji su preselili, uzmite Sumeju, zamislite Sumeje, radi Lana, nije to doživjela. Koliko je preselilo, znači, e, u tim takvim teškim trenucima i tegovnim trenucima, ali su bili ustrajni. Šta ćemo kazati Sumeju? uspjela od stanovnika dženneta. Razumijete? Jer je rekao poslanik šta? Osaburajte porodcu Jasrova, zaista je vaše odredište konačno inne mav'idakum u džennet. Zaista je vaše odredište džennet. Razumije, presela u takvom stanju i zaslužila džennet i dobila džennet od gospodara Tebare Kvetala. I ovdje vidimo da su ovi preselili od prijašnjih naroda, ali su preselili na istinu. Što znači, dragi brate, da Allahova pomoć se ogleda nekada u tome da ustraješ, i ako su svi protiv tebe ili neki su protiv tebe, a ti su ustrajan i na tom putu preseliš. Ti si uspio. I to je Allahova pomoć. I zato kažemo da su ova imena koja upotpunjavaju Allahova te bareke etara ime El Muhit, da Allah Žešan taj koji zna u kakvom stanju se umet nalazi i zna u kakvom stanju se nalaze znači braća u Siriji, svugdje ali da da se to desi i svoje apsolutne mudrosti da se dešava borba protiv muslimana kako bi Allah našao pogledajte učinio a ovo samo neke znači od mudrosti koje može čovjek dokućiti da se, e, da se e, pročiste safovi da Allah kaže neiskreni, neiskreni u tim znači borbama u svemu zatim kompletna ta situacija je iskušenje za taj narod da li će biti ustraj na pravom putu ili neće, da li će posustati, da li će... Znate onaj Asab koji je ušao u bitku, pa su vidjeli da je neustraši, bori se, znači samo tako, kaže ovaj dženetlija, kada je poslanik Bel, minashabi, ili on od vatri, znači je poslanik se ne, on je od stanovnika vatri, nije dženetlija. Oni ne mogu da vjeruju, znači glavni tamo ubija, bori se protiv neprijatelja Islama, tako hrabro, pa su pomislili da će biti dženetlija, samo tako znači može <laughs> čovjek koji se ne boji, i koji za Allahu te barek tala živi. Kaže poslanik, ne oni, kaže, ostavnika vatri. Pa kad su, znači, kad je završila bitka, kad su vidjeli, znači, da je sve završeno, pomislili su da je mrtav. Pa je došla šubha kod određenih ashaba, ne, preselio kao šehid. Razumijete? U tom trenutku su pomislili, ne, poslanik sam sve možda je pogriješio, on je preselio kao šehid na pravom putu, na Allahu te barek putu. Međutim, dolazi Haber, u tim trenucima da je taj insan ranjen i da je na, znači, na samrti. Pa kada su požuli prema njemu, vidjeli su ga u posljednjem trenutku da sam uzima sablju i da se ubija. Sam sebe ubio na kraju. Pa su opisala riječ poslanika sa Allahu njih Znači, Allah što nekada dadni ova iskušenja, borba, drugi protiv nas i sve, kako bi uvidio ko je zaista među nama iskren, a ko ne. I ne samo to, to je iskušenje za cjelokupan umet. Pogledajte koliko država ima. Kažu mi muslimani ovdje, mi muslimani ovdje. Svi se pozivaju su dobri. Iskušenje znači koje je zadeslo ili Siriju, Afganistan ili bilo koju drugu državu prije toga, Irak i slično. Sve je to iskušenje i za druge. Kako će drugi reagovati, kako će se pokazati. Razumijete? Po, ko će pasti na ispit, ko neće pasti na ispit. Allah Žešan je sve moguće. Može u jednom, znači, treptaju, u jednom djeliću sekunde da riješi sve, da usmrti sve nevjernike. Allah što neće to da radi, jer to nije osuneta Allahovog stvaranja. Allahovog stvaranja. Nego on te barek tada sve predodredio i svoje apsolutne, znači i moći i znanja, pa se to dešava. I vidimo, znači, kada malo promislimo, razmislimo da ovo što se dešava, ne dešava se, znači, tek tako, nego da Allah te barek hoće da se to desi. I nema, znači, stvar da se dešava bez Allahove te barek E, želje da se, da se to desi. S tim da nekad Allah nešto voli, a nešto ne voli. Nešto voli, nešto ne voli. Ali je odredio, ali je odredio se ta stvar desi. Zatim na kraju ćemo još kazati da mnogi ajeti u Kur'anu ukazuju ukazuju precizno da je jedini zaštitnik i jedini pomagač za vjernike Allah te bareke ve taala. Kao što smo na početku kazali, kako bi srca se prepustila Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bi se na njega oslanjali kako bi se samo u njega te bareke ve taala pouzdali u svim našim, u svim našim e, stvarima, u svim našim postupcima, jer on te bareke ve taala ko se na Allah te bareke ve taala oslani, Allah takvog neće ostaviti. Neće ga zaboraviti. U smislu Allah ne zaboravlja sve. Međutim, Allah Đelešanu vijenika voli i traži njega oslanac. I to je jedan veliki, znači, temelja naše vjere, da se oslanja samo na Allaha te bareke, te bareke ve Allah Đelešanu kaže u suri Muhammed u 11. ajetu Zalike bi anna Allahe amenu. A to je iz prostog razloga što je Allah Đelešanu zaštitnik vjernika. Gdje su nevjernici? Allah što vam kaže za njih وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ A nevjernici, oni zaštitnika nemaju. Zato nije neispravno kazati kada nevjernici pobjede vjernike da Allah potpomogao znači nevjernike protiv vjernika. Nego se može kazati Allah im je dao znači vlast. Prepustio njima vlast. Zbog slabosti muslimana u vjeri. A da su muslimani jaki i snažni u svojoj vjeri, Allah bih njih ojačao, osnažio i pomogao protiv njihovih, njihovih neprijatelja. Zatim Allah Đelšanu kaže Alam ta'alem Alam ta'alem enna Allahe mulku ard. Zar ti ne znaš? Pogledaj, zar ti ne znaš, kaže Allah Đelšanu, da Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. Zar još nisi spoznao to? Zar još to nisi shvatio? Da vlast, apsolutna vlast i nebesa i zemlje pripadaju Allahu te bareke, te bareke A nakon toga, znači, ako si tu uistinu spoznao, poslušaj šta ti tvoj gospodar, šta ti tvoj gospodar nakon toga kaže. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ I vi, pored Allaha, nemate niti zaštitnika, niti pomagača. Ako si istinu shvatio da pripada vlast nebesa i zemlje Allahu te barek, da ste vlast nebesa i zemlje, subhanu. To nije znači vlast neč, jednog malog dijela zemaljske kugle, države, vlast nebesa i zemlje. Zato upamte da pored Allaha vi uistinu nemate niti zaštitnika, niti pomagača. Koliko god ljudi uvidjeli snagu u nekim državama, u nekim znači e, vojskama i slično, nema tu snage. Istinska snaga i moć pripadaju kome? Allahu te bareke ve ta'ala. I kada to shvatiš i razumiješ, onda se osnajaš na njega. Šta god da se zadesi, ti si na istini. Ti si onaj koji će Allah pomoći makar znači da osjetiš i vidiš i doživiš rezultate svoje borbe, svoje borbe ili da budeš uskraćen rezultata, da i ti doživiš i vidiš, ali da preseliš na tome, ti su one koji su uspjeli i koji Allah te bare koji osnažio, pomogao, jer si ustrajao na istini i na toj istini zaista se vratio Allahu te bareke, te U sure Ali Imran Allah kaže: "Wa man indillah." I pobjeda i pomoć nisu ni od kog drugog osim osim od Allaha te bareke vetala. Što vidimo da pomoć, istinska pomoć, dolazi samo od Allaha te bareke ta'ala i onda kaže El Aziz Hakim. Snažni El Aziz, moćni, jaki i El Hakim. Mudri. Zato povezimo svu tu pomoć i pobjedu Allaha te bareke sa njegovom mudrošću. Određuje kada hoće. Međutim, oni koji nisu shvatili, kako smo kazali prošli put, oni govore meta nasrullah i kada će pomoć Allahova doći. Jer su slabašnog imana, nisu spoznali Allaha te bareke vetala. Pomoć će ti doći, ako dođe ne preti usmrti na pravom putu. To je pomoć. Od Allaha te Ti predstavničko ko pravi vjernik. I to je zaista pravo uh, razumijevanje, shvatanje Allahove te bareke vetala eh, pomoći koji je obećao vjernicima, kao što kaže, kana hakkan alejna, nasrul mu'minin. I to kada čovjek shvatim da nema dileme, ne može kaže, kako Allah što kaže, zaista će, obaveza je na nama da pomogne u vjernike, a mi danas vidimo znači da su vjernici u smislu jednom potlačeni, poniženi, da drugi upravljaju sa vjernicima. A to vjernik treba da se zapita kakav je on vjernik. Među znači, vjernicima ima dobri, ima i loši. Oni dobri ne mogu da izmijene situaciju. Allah Đelšan neće izmijeniti situaciju jednog naroda dok taj narod sam sebe ne promijeni, sam sebe ne izmijeni. Dok se ne vratimo Allaha. Kada se vratimo Allahu, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّكُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ A ako budete strpljivi, i ako budete bogobojazni, nikada vam neće nauti njihove spletke. Nikada. Allah vam garantije, nikada. Ali ako budeš saburao, a ne znači prvi udarac, ti popustiš, izgubiš strpljenje, uradiš ono što je suprotno Kur'anu i sunetu poslanika sa osalem, po svojom nekom nahođenju postupaš, misliš da si pametan, a ne slidiš učeni, razumijete? Nego sve ovo se vraća na svata i je svi kuranski ajeta, svega što citira, svega što govorimo, na smjernice poslanika alaih sallatu i svatanje tih istih smjernica od strane prve generacije muslimana. Kur'an danas mogu svi uzeti, čitati i kazati, aha, ovo ukazuje na to, ovo ukazuje na to. Ne, to nije, znači, niti je moguće, niti je to dozvoljeno tako činiti. Zbog čega? Zato što se Kur'an prepušta onim koji su učeni, da oni tumače i, a prije svega najučeniji od umeta poslanika, alaih sallatu su, je prva generacija muslimana. Kako su oni shvatili određene ajete i hadise poslanika, alaih sallatu i mi trebamo. I zato je uspio onaj u shvatanju, razumijevanju, sljeđenju istine, koji zaista slijedi Kur'an i Sunet, ali na svatanju i razumijevanju Kur'ana i Suneta na prvim generacijama Selefa, a prije svega to su sahab poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasallam. Zatim pogledajte, koliko je da Jaci? Stanje Musa alihi salatu wasallam. Musa alihi salatu wasallam, znači e, e, jedan primjer kroz koji možemo primijetimo i vidimo kako Allah zaista je na pomoći i na strani vjernika. Musa wasalam. <clears throat> Allah Đelšanu mu naređuje nakon što je ubio čovjeka da se vrati da opominje koga? Najvećeg zalima, taguta e, koji se pojavio. Faraona. Musa osjeća strah. Allah Đelšanu je strah iz njegovog srca. Učvrši ga sa govorom da će ga pomoći, će biti uzim ga. Idi. Musa odlazi, Musa poziva, Musa traži, Musa, Musa već ima znači, neke svoje određene sredbenike Farao naređuje znači da on sa svojom vojskom zajedno skupa krenu za Musaom kako bi ga znači on su kako bili Musa i njegove sjebenike Šta se dešava? Pogledajte. Musa sa svojom malom skupinom vjernika ispred ogromne vojske još uvijek ima neka nada za spas. Bježiš, trčiš, ideš ispred. Međutim, kad je došao do obale mora, nema više nade. Nema više spasa more ispred, najveći tabu zvanim, najveća vojska tog vremena iza. Nema izlaza. Znači, to je situacija kada nema izlaza. Apsolutno nikakvog izlaza nema. A ko je, znači, bio taj koji je osjetio da nema izlaza? Skupina koja je slijedila Musa, A.S. islatu pala Pa opisuje da su njegovi sebenici kazali u tom trenutku Inna le mudrekun Zaista će, gotovo su zadnji trenuci našeg dolaze, stižu, pristižu Gotovi smo, nema izlaza. Zbog čega je to kazao? Zato što u srcima njih nije bilo ono što je u srcu Musa, ali I to je razlika danas između vijenika isto. Možemo mi, znači, izgledati slično. Ili neko da je slabašnog izgleda, da je neko jači, i krupni, a onaj koji je slabašnog izgleda da je daleko jačeg imanja od onoga koji je, znači, tjelesno građen, znači, daleko, daleko jači. U ovom trenutku on su to kazali. A Musa alaihissalatu wasalam, ko, koga je odgojio uzvišen Allah te barek koji je imao iman u svom srcu, iman, i to na pravi istinski iman, koji je imao jekin, iman i jekin, možeš nekad nešto vjerati. možeš biti ubijeđen u to što vjeruješ, jekin i telekul na Allah te barek vetala, si ubijeđen, da vjeruješ u Allah da je opisan sa savršenim svojstvima, da je on el kavi da posjeduje kuve, neopisivu snagu i moć, da je on el aziz i da je on nasir, da je on taj koji pomaže vjernike, koji je na strani vjernika, Musa Lesa, to sam imao i bio je ubijeđen u to. U srce mu se ula, znači, i, ulio i taj iman, i taj e, jekin, i te uekul na Allaha te bareke vetala. I on ne dozvoljava, znači dok su oni to izgovarali, on automatski kaže, kella, nikada. Nije to istina. Ni se to može, može desiti. Inne me je rabbi se jehdin. U istinu je, uzmene moj gospodar koji me neće ostaviti, odnosno koji će mu put na pravi put. da su vana, to je situacija, to ima. Musa još nije dobio vahi što treba činiti, što treba raditi. Ali je ubijeđen da ga Allah, Đalla, neće ostaviti na cjedlu. Zbog čega? Pogledajte sad onog svatanja imama Asbahanija, kad je kazao sir ima značenje da on, te bareke nikada neće svoga iskrenog roba velija, odnosno e, liju, ostaviti na cjednu. Nikada. I to se desilo sa Musaom to se rame. Nakon ovih riječi, Allah naređuje da mu se udari štapom po moru. I dešava se ono što se dešava, muđiza, <laughs> koju niko nije od tada poznavao. Put, jedna strana, druga strana, put, suho, prolazi. Pogledajte, u tom djeliću sekunde, dok su ovi kazali, zaista će nas tići, ubijaju, nema izlaza, ne? Allah šan izmenjuje situaciju, kontar. Musa i njegovi sebi su spašeni, a faraon koji je osjećao moć, moć u tom trenutku, da će on, znači, istići, sustići i ubiti Musa i njegove sredbenike, doživljava potop. I ne samo on, sva njegova vojska. Sva njegova vojska. Pogledajte, zaista ko se udubi u značenje svih ovih imena, ko se udubi u ovaj ima koji je osjećao Musa alaih wasalam, jekin, ubjeđenje i tevekul Allaha te bareke Allah ga je pomogao. I osnažio, i ojačao. Ono što znači nama danas nedostaje, jesu, nedostaje pravog istinskog imana, i jekina Allaha te bareke i tevekula. Jer danas se muslimani na sve druge osim, osim, na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato poslanik alaih u wasalam kada je ulazio u Meku. Fethu Meka, kada znači, se desilo oslobođenje Meke, poslanik sallallahu alijih vseleme u tom trenutku je učio da u koju? La ilaha Allahu vahde. Nema drugog istinskog Boga osim Allaha jedinog. E azze džunde, wa nasare abde, wa galebe lahzabe vahde, wa la še'e To je poslanik sam učio. Ne samo poslanik, i ashabi koji su ulazili. Pripisujući sve to što se je desilo kome Allahu te barek vetala. Nije se to pripisalo deset hiljada sebenika sa kojima je došao poslanik. Nema istinskog Boga osim Allaha jednog jedinog koji je ojačao svoju vojsku Azza Džunde koji je pomogao svoga roba, naziva svoga roba koga poslanika alaihi i koji je jedini Galebel Ahzabe Vahde, koji je jedini porazio saveznike, misli se na Hendeku, bitka na Hendeku. Znate kada smo smanje izgubili soku na Al-Halas, šalje vjetar. Znači jedini koji je pomogao i koji je porazio sve saveznike Allah te bareke ve e ba'de i nakon znači nestanka u, značenju ovih riječi može biti znači kada Allah šano sve uništi ostaje samo on i nakon ostajanja njega ne, niko neće biti nakon znači Allah te barek vetala. Kulu in haliku ila Sve što je mimo Allaha će biti uništeno. Ostaje samo Allah te barek vetala. To je nakon znači e, kada Allah usmrti slavnike nebesa i stanovnike, stanovnike, slavnike zemlje. Zatim poslanik je učio sljedeću dovu. Allahume ente Allahume ente adudi wa ente nasiri wa ukatilu, znači u bike ukatilu. Allah odnosno poslanik sam se mučio gospodar moj, Allahumma ente adudi, ti si moj oslonac, wa ente nasiri, ti si moj pomagač, wa bike u katilu, i tvojim imenom, s tvojim imenom se borim. Allah, e, pogledajte znači kako sa Allahu alihi wasalam, osaja se na Allaha džela potvrđuje da je on njegov znači oslanac da je on njegov pomagač i da se on kada se bori, bori se isključivo radi, radi Allaha te barek i u njegovo, i njegovo ime. Molim Allaha te barek da osnaži muslimane u, u cijelome svijetu da podari pobjedu muslimanima i islamu, da naše safove ujedini, da nas usmrti na istini, da nas izvede sa ovoga dunjalka, da on te barek vetala zadovoljan, zadovoljan s nama, da oprosti nama našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da naša srca zbliži, da nas učini poput jednog, poput jednog tijela, subhanika Allahumma hamdika, šabna la ilaha tubu, tubu